Hierdie boodskap het ek oor Moab gekry, en een nacht sal Moabse stede, ar en ker, verwoes word. Jou ja, mense in de bon sal by hulle tempels en heiligdomme huil, hulle sal huil oor die lot van Nebo en Medeba, hulle sal hulle koppe kaalskeer uit verdriet, en hulle baarde afskeer. Hulle sal rouwkleren dra wanneer hulle op straat kom, want in elke huis en op elke plein sal mense bitterlik huil van verdriet. Die geroep bij die stede van Gespon in Elale zal van ver afgehoor kan worden, zelfs tot in Jaas. Die dapperste soldaten van Moab skreeuw van angst. Ek huil oor Moab, sy mense vlug na Soar in Eglat Selishio. Al huilende klim hulle die skynste na ligge toe uit. Een mens kan hulle oor huil al die pad na Goronaim toe. Zelfs die water van Nimrim het opgedroog. Die gras het verdroog en die planten het verdwijnen. Niks groens het oorgeblij nie. Die vluchtelingen is zo so desperaat dat hulle net die besitting saamvat wat hulle kan dra. Hulle vlug oor die wilgerspreid. Die hele land Moab huil van een kant tot die ander kant, van Eglaim tot bij Berilim. Die stroom bij de bon is rooi van die bloed, maar ik is nog niet klaar met de bon nie. Daar sal die lees oorlevendes vang, die wat probeer weghaard loop en die wat achterblij.